Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ichi at ako po ay masasabi kong merong active na third eye. Nakasanayan ko na lamang po na halos araw-araw iba't ibang klaseng elemento ang aking nakakasalamuha. Gusto ko rin pong ibahagi ang isang kwentong katatakutan ko nung college pa lamang po ako at ako po ay tawagin niyo na lang po sa pangalang Sian. Ako po ay tiga Bulacan at nag-aaral noon sa Fatima University sa Valenzuela bilang isang nursing student. Ako naman po si Sander at ang istoryang ito ay kwento lamang po sa akin ng aking tiyahin. Isa daw ito sa mga nakakakilabot na nangyari sa kanyang buhay at ayon sa kwento niya, call center agent ang asawa ng tita ko kaya Normal na rin sa kanya ang makita ang asawa niya na tulog tuwing umaga at nagtatrabaho sa gabi. Sa una nga daw po'y mahirap ang adjustment ng relationship nila lalo't minsan ay nagiging sanhi ng pag-aaway nila ang naging bagong trabaho ng kanyang mister sa call center. Ang mga kuwento ni na Sander, Sian at Ichi tampok dito sa subscriber si Lakbot Stories. O di ba? <laughs> Naguluhan ka ba? <laughs> You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sa lahat ng mga silent listeners at mga regular listeners po natin at mga makukulit dyan sa live chat, maraming salamat dahil naririto ka. Talagang dapat nating habaan ng kaunti at bigyan kayo ng patikim sa mga kwento ng ating mga senders para maka-attend at matunghayan ninyo talaga yung pinakakabuuan ng kwento nila dahil talagang exciting kahit papaano yung uh, nabasa natin kanina. Anyway, syempre sa ating listahan nauuna po si Ichi at ito ang kanyang buong kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Narealize ko po, Sir Red, na active yung third eye ko nung ako ay tumungtong ng grade 5. Hindi pa naman din po kasi uso noon yung pagbababad sa cellphone at wala din pong masyadong ganun pa kasi noon. Usually, para lang sa may mga pera ang ganong klase mga gadgets and nung time na yon ay hindi pa naman talaga maituturing na necessity yon. Ang libangan lang po talaga noon ay ang paglalaro sa kalsada. My first encounter with a spirit ay nung grade 5 ako. Nasa school pa nang maganap ito. nito. Maaga kaming pinauwi nung time na iyon kasi may meeting ang lahat ng mga teachers namin. So 30 minutes early ay pinalabas na kami ng classroom at darating yung parents ko para sunduin ako ng 6pm kaya nag-decide kami na mga kaklase ko na maglaro muna ng taguan. The first and second game was just fine at nagsasaya lang kami pero yung ikatlo at pinakahuling laro namin ay medyo naging weird. Nung time na iyon, ako na kasi yung taya. Alam ko ay pito lang kaming naglalaro. Pero nung time na yon, ang count ko ay walo na kami. Pero hindi ko po masyadong pinansin kasi nahook na kami sa saya nung nilalaro namin. After I count to 10, <laughs> ulitin ko, <laughs> baka magkamali tayo ng bigkas. <laughs> Okay, <laughs> after I count to 10. <laughs> Gusto mo bang mag-count to 10? And then, matapos daw, <laughs> oh my, my dirty mind, oh my goodness. Matapos daw po niya magbilang ng sampu. Count to 10. Nagtingin-tingin o ginala daw niya ang kanyang paningin sa paligid para sipatin kung saan nagtatago yung mga kasama ko nung nag-count to 10 ako. And when I look at the stairs, nung isang building, doon po'y may nakita akong isang batang tumakbo kaya I thought isa yon sa mga kalaro ko kaya tumakbo din ako para habulin siya. So I went to the second floor at nung time na yon ay wala ng katao-tao. At the end of the corridor, nakita ko ulit yung bata na tumakbo papasok ng banyo kaya sinundan ko. Pagdating ko po ng banyo, Natigilan po talaga ako si Red dahil wala na pong ilaw pero dinig na dinig kong may tumatawa sa loob. Mahina lang yung tawa na akala mo'y nagtatago so ang naisip ko nung time na iyon ay talagang patay kayo sa akin. Sabay ngisi sa sarili ko. Dahan-dahan akong lumapit sa banyo at nung malapit na ako sa pinto, sumilip po ako ng marahan. Sa loob ng CR ay may limang cubicle at doon sa huling cubicle may nakita akong isang pares ng, sa- pares ng sapatos. Kaya sumigaw po ako ng, Hoy lumabas ka na, nakikita na kita. Sabay hagik-gik habang lumalapit ako sa cubicle. Pagdating ko sa harap nun, agad ay hinila ko yung pinto at laking gulat ko. Wala pong tao doon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. PS, tip lamang po sa, mga kagaya ko na active yung third eye, the best way para hindi mapansin ng mga elemento na nakikita mo ay wag nyo, sila, wag nyo po silang pansinin. Lalo kung hindi ka naman din nila ginagawan ng kung ano. Huwag nyo na lang din pong titigan at huwag nyo na rin pong i-approach kung hindi nila kayo lulubayan. Pero kung natatakot ka na, then make an excuse tapos make sure na sasabihin nyo ng malakas tapos just leave the place. Sabi niya dito. Yun lang po and more power to you guys, sabi niya. Salamat dito sa pa-PS ni uh, sender, first sender na si Ichi at sana din po kung may nakikinig din po sa atin na talagang uh, active na active yung sixth sense nila Uh, ito po yung isa sa mga ano, take it from the experience or experiences ng first sender po natin which is sa akin kahit wala naman din po ako na masasabing third eye or talagang paranormal instinct or kung anumang klasing tawag doon sixth sense or kung anumang klasing senses yan di ba um, nalalaman ko rin kasi base doon din sa mga nababasa din natin sa mga website na minsan dinaraanan natin tungkol sa paranormal which is true na sinasabi nila pag may nagpapapansin sa iyong kaluluwa or kahit na anumang klasing elements, huwag mong papansinin. Isa pa, lalong-lalo na rin doon sa mga akala mo yung parang hindi mo alam kung ano bang nabibene, ano bang klaseng benefit ang nakukuha nila kapag nagkukunwari sila na may third eye or kaya naghahanap sila ng mga ghost. Di ba? Sabi niya, the more kasi daw na hinahanap mo yung mga lalo na sa mga ghost hunters na uh, with all due respect sa mga ibang mga gumagawa ng mga ghost hunting pero wala namang maipakita na solid evidence. So, alam nyo, mas mainam na tigil nyo yun kasi talagang ano eh, uh, hindi talaga daw magpapakita yung mga element, mga elementong to or yung mga ghosts kung the more na hinahanap mo. 'di ba? Kasi alam nilang may naghahanap eh, parang ganun. Kumbaga sa sobrang eagerness mo nga na hana, hanapin, hagilapin sila at gusto mo makakita talaga kahit papaano ng real ghost. Lalo silang alam mo 'yon, nag nagpapabebe. <laughs> Totoo, ewan ko lang kung mag-agree kayo ha, pero ilan po sa mga kasama din at kilala din natin from Paranormal Society nagsasabi niyan, 'di ba? talagang ang real ghost sighting ay yung hindi mo plinano, yung biglang nahagip ng camera mo or biglang sumama sa photos ninyo. Yun daw ang real ghost na uh, ah, tag dito na sightings. Yun talagang hindi mo inaasahan, 'di ba? Syempre, hindi naman kasi katulad daw yan na parang film na 'di ba ipapan yung camera sa likod mo and then syempre expected mo na merong lalabas doon. Parang ganun yung sinasabi ng iba. Uh, I don't know kung tama yung interpretation ko pero ganun daw. Mainam na lang daw talaga na patahimikin niyo na lang daw sila kasi yung iba po sa mga kaluluwang 'yan, mind you, eh talagang mga hindi nila mahanap kung saan sila lalabas. Hindi nila mahagila kung saan dapat sila naroroon at kung saang mundo dapat sila lulusot kasi hindi nila makita kaya parang andito sila tinatawag nating ligaw na kaluluwa. 'di ba? Na uh, hanggang sa kasulukuyan uh, dahil nahihirapan sila na makamove forward at talagang hindi nila malaman kung saan saan yung daanan papunta sa mundo na dapat eh kinabibilangan nila eh naririto sila 'di ba? And kaya iisipin niyo no kapag halimbawa may mga active na sixth sense na sinasabi nila doon sila nagpapakita, doon sila nagpaparamdam dahil alam nila na meron silang capability at yung capability na yon it's either prayer o kaya merong silang gagawin na kung ano mang klaseng ritual para at least ma-guide daw po yung mga ganitong klaseng mga entity doon sa kung saan sila nababagay. Pero depende na lang kasi may ibang entity talaga na makukulit, may ibang entity, entity daw talaga na parang talagang malakas, mas malakas kaysa doon sa mga prayers na inuukol sa kanila ng mga active yung third eye na talagang ayaw umalis dahil syempre andun na naka, lagi kong binabanggit sa inyo to yung imprint niya na laging binabalikan at parang o hindi man yung lugar na kung saan sila naroroon ay merong portal sila doon na kung saan sila naglalabas-masok. O di ba? <laughs> May, may labas-masok, may count to 10, ano po? <laughs> Himas sa madulas. Tapos may kapit pa tayo sa matigas. Eh alam nyo na kung saan tayo pupunta. <laughs> 哦， <laughs> 妈耶！ Are you crazy? o sige, second story na tayo guys. Pero bago po yan, syempre ang mga nagkakape ni Lola Trinidad at yung mga latest po natin na nag-order sa ating HTV merch sa Shopee. Maraming maraming salamat. Must try ang ating steeped coffee. Ito po ay kaiba doon sa drip coffee na nakasanayan ninyo na kape ni Lola Trinidad. Ang steeped coffee po ay coffee na nasa tea bag. So parang ganun din yung preparation sa kung paano nyo pinaprepare yung uh, pag-inom ng tsaa. Ah. So ganun na po ang ginagawa natin. Mas madali kaysa sa drip coffee. Pero parang somehow ano lang din kung ano ba yung trip ninyo, 'di ba? Kung ano yung feeling niyo mas social, edi eh order na, 'di ba? Syempre sa HTV merch sa Shopee. Ganun din samahan mo na rin nung uh, ating mga may mga stickers for ref, 'di ba? Ang dami po natin diyan kung gusto mo dikit mo sa noo ng ex mo o kaya na <laughs> yung mga HTV shirts po natin. Maraming salamat sa mga nagmo-model si Zai Agno yun natatandaan ko. Si Draven, di ba? Alam ko meron din eh. Si uh, Jupiter Toledo, si Brother Jupiter, meron na rin po siya na nakita ko rin. At saka yung iba pang mga nag-model nito nung nakaraan ng HTV uh, ah, merch shirt natin at mga short horror stories, statement shirts. Marami po tayo dyan na stock. Ang daming stock so check nyo na lang. Second story naman po natin by this time ay mula naman po kay uh, Sian. Sian. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito po mula doon sa intro kanina at sa patikim natin, nursing student po siya mula sa Fatima University de Valenzuela noon at sabi niya, Nagdo-dorm ako malapit sa school namin at yung dorm ay may kasama po ako doon. At doon sa dorm, may kasama ako at kahati sa expenses. So gabi po nang matapos ang aking klase and that was around 7pm at yung kadorm ko naman po ay 9pm. So umuwi siya sa dorm ng ganong oras. Ah okay, Umu umuwi siya ng 9pm kasi gumigimik pa after class. Yung kadormate niya, yung dormate niya. Ako naman po'y diretsyong uwi na pagkatapos ng klase. Ang experience ko po sa dorm na yon ay para sa akin yung nakakatakot sa kahit na anong klaseng experiences na sinasabi ng mga nauna na nag-dorm doon. One time, yung dormmate ko po ay hindi umuwi nung gabi. So ako lang po talaga literal yung mag-isa. Nag-aayos po ako ng damit noon nang may nadinig po akong kumakaluskos doon sa kabinet. Around 9pm na po yun. Hindi ko pinansin kasi baka mamaya sa kabilang kwarto lang. Pero mas lalo po akong nangilabot. Dahil nung 12 midnight na ay hindi po talaga ako nito pinatulog kahit anong pilit ko sa sarili ko na makatulog. Kinikilabutan ako at parang may kasama kasi din ako sa loob ng kwarto. Yun bang parang nakatingin sa akin na siyang naging dahilan kung bakit uneasy yung feeling ko. Sobrang dilim din sa kwarto kaya nagkumot ako dahil sa takot dahil parang may gusto talagang lumabas sa cabinet. Lumalakas yung kaluskos na bigla-bigla pong nagiging katok na. Kinaumagahan, dumating yung kadorm ko. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya umuwi. Ang sabi niya sa akin, natatakot daw siya at balak na daw niyang lumipat ng dorm dahil nalaman niya na may estudyante daw po doon na ninakawan. Pinatay at tinago ang katawan sa loob ng cabinet. Nagparamdam din daw po yun sa kanya noon kaya hindi na daw siya umuuwi ng maaga sa dorm. Kaya po lumipat na din po kaming dalawa matapos yung pangyayari. Sa katunayan po niyan Sir Red ay marami pa po akong experiences sa dorm na iyon pero ito na lamang po muna yung aking maibabahagi para maipost ninyo dito sa SHS. Ako nga po pala ay laging nakikinig sa inyong podcast at dito po sa inyong channel. Maraming maraming salamat sa inyo po, sabi niya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Thank you so much kay Sian sa walang humpay na pakikinig sa ating uh, podcast. Once again, uh, meron tayong Hilakbot the podcast, meron din tayong Red Diaries the podcast. Uh, try nyo rin po suportahan yung ating uh, love stories uh, uh, uh, podcast natin and love story na channel. So sinusubukan naman po natin lahat ng ibang genre para nang sa ganun ay uh, hindi naman po tayo maikakahon lang sa horror, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pati din nga po si Draven Black ay sin- pinapasubok na rin po namin mag love story at di ba para nang sa ganun. Lahat din halos ng mga naging writer natin dito sa Ilakbot, pinasulat natin. <laughs> Kulang na lang si ano, si Sixth Hokage yung hinihintay natin para umuo siya sa siguro limang kwento. Basta't makikinig ka ng Red Diaries guys ha para masupport suporta naman at ganahan din naman po yung team ay... <laughs> Di ba? Para nang sa ganun ay sulit naman din po yung pagod at puyat po nila kahit bibihira po silang mag-upload at sana nga ay mapaparami pa yung mga makikinig po niyan. At ito po ay magiging possible kung susuportahan niyo po talaga. Okay? Anyway, Uh, dito naman po tayo sa sinasabi po nung ano. Actually, itong kwentong ito ay parang nadinig ko na kung hindi ako nagkakamali doon sa isa sa, hindi ko alam kung UP UP Diliman Ghost Stories or UP Los Baños Ghost Stories. Actually kahit din po kami noon sa unang college ko rin noon, naririnig ko rin po ito doon sa aming uh, hindi naman dorm kasi matatag apartment yung yung yung type nung ano namin eh nung tinutuluyan namin dati ni paring RJ na ganito rin may cabinet uh, parang nag ang ang siste naman nagpatiwakal sa cabinet kasi medyo malaki yun na talagang parang over 6 feet at doon niya tinali hinang yung kanyang uh, sarili at pagkabukas nga daw po doon nung mga doormate niya, I mean yung kasama niya sa apartment, eh nagulat sila syempre kasi parang 3 days na daw palang nawawala at kung hindi dahil sa amoy, hindi nila na ano, hindi nila na malalaman na meron pala at nandun siya sa loob lang ng cabinet. I don't know ha kung dito hinango yon or talagang parang pagdating sa mga dorms o kaya sa mga tinutuluyan mga university dorms sabi na lamang natin mga apartments malapit sa mga universities eh laging ganito yung kwento nila na parang uh, may cabinet, uh, may namatay daw dyan, may pinatay, o sinilid daw sa cabinet, something like that. Al- alam ko parang sa UP Diliman, eh, meron din ganito eh. Uh, sa UP Los Baños, I don't know kung tama ba, uh, kung, kung doon ko narinig yon Meron tayong ghost stories natin noon. Alam ko mapapakinggan nyo na lang sa podcast natin kasi uh, naka-private na po siya dito ngayon sa ating channel. So anyway, magkagayon man, maraming salamat kasi talagang kahit pa paano nakarelate ako dito sa kwento mo si Ian at uh, meron pa siyang ikalawang kwento yun ang ating bubuuhin syempre either dito po sa Ilakbot or sa Sindak. Maraming salamat po sa mga uh, regular listeners po natin na kararating pa lamang po at mga nakikipag um, daldalan na po dyan sa ating live chat dito po sa premiere natin. Maraming salamat at mga OFW kung sino ka man at alam kong OFW ka welcome ka dito sa ating channel. Kung tiga dito ka na sa Pilipinas sa talagang legit ka, uh, nasa bakery ka, nandyan ka sa iyong, uh, ah, tag dito yung katulad ni Sir uh, Gregorio Claude. Uh, kung tama yung pangalan na naaalala ko, uh, nandun siya sa ano niya eh, sa motor shop niya eh, habang nagpipinta ata or nagre-repaint or nag titik-tik na <laughs> ano tawag doon sa ginagaya nagtitik-tik na mga ano tambutyo <laughs> <laughs> Di ba? Mga ganun natin ginagawa niya sa mga motorworks niya eh. Maraming salamat. O kaya mga bilihan, construction supply, nasa construction, nakikinig. O mga fishbowlan man dyan, maraming salamat. O kaya karinderya na nakapodcast. O kaya nakikinig ng Ilakbo 24-7. O kaya mismo ng mga premiere natin, walang pinalalagpas. Maraming salamat. Thank you! Third story, mula naman po dito kay Sander at ito po'y binahagi niya sa pamamagitan ng ating Hilakbot Facebook page. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ang sabi niya dito, uh, tulad na nga po nung patikim natin kanina, nahirapang mag-adjust sa relationship nila si tita niya since nagkaroon ng trabaho sa call center yung mister nito. At ito'y nagiging sanhi ng pag-aaway nila ng madalas. So para kasing magkabilang mundo yung peg ni na tita na tipong minsan na lamang niya nakakausap yung asawa niya dahil sa oras na naroroon po ito sa bahay ay nilalaan na lamang po nito sa pahinga. Isang gabi nga po, base sa kwento ni tita, nagulat po siya nang biglang may tumabi sa kanya. Paglingon po niya, nakatalukbong daw po ito ng kumot. Naisip daw niya na baka walang pasok yung asawa niya pero nangyayari lamang yun tuwing linggo. Naganap po ito biyernes pa lamang. Sa sobrang antok daw ni tita, hindi na daw niya pinansin at natulog na lang siya uli. Hanggang sa mag-aalas stress na po ng madaling araw nang magising si tita upang magbanyo, nandun pa rin naman daw yung asawa niya at nakatalokbong pa rin ng kumot. Nagulat na lamang si tita nang biglang nag-text ang asawa niya at sinabing mag-overtime daw ito nung araw na yun at hindi daw po talaga nakagalaw si tita sa kinatatayuan niya. Nginig na nginig ang buong kalamnan niya sa katawan at hindi daw po niya na malayang unti-unti na rin tumutulo ang luha niya. Agad din niyang tinawanan at tinawanan, sorry tinawagan, sorry. <laughs> tinawanan. Natakot tinawanan. Baliw. Umay. <laughs> Oh Agad daw po niyang tinawagan ng asawa niya para umuwi. Matapos po ang pangyayaring iyon kay tita ay nag-resign po sa trabaho ang asawa niya at pinili na lamang na maghanap ng trabahong may normal na oras ng pasok. Nagtataka nga si na tita kung sino daw ang nakatabi niya nung oras na yon at ano ang pakay o nais nitong ipahiwatig. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Same vibe doon sa mga nadidinig na rin natin ng mga kwento ha. It, eh, Sander, hindi ba ito hango doon sa ano? It, nangyari to ng totoo ha. Sabi mo ha, totoo ito. Ha? Hindi ba ito yung katulad nung parang, di ba meron tayo no na kwento din dito na naiwan, ay hindi, uh, ang nangyari parang doppelganger din nung nung ano niya nung jowa niya tapos nagdi-jogging pala yung jowa parang jogging horror story ata yun kung hindi ako nagkakamali eh. parang ganun tapos parang ang nangyari may katabi din siya parang ang dami na nating istorya naririnig na ganito although ito Sander hindi ko naman sinasabi na hindi ako naniniwala ha pero syempre experience si tita mo yung kwento sa'yo o baka naman sa kakabasa ng Philippine ghost stories yan ng tita mo <laughs> kaya ganon di ba hindi malayo kasi parang ano alam mo parang usual eh, na, na narinig na natin ito kaya parang ganun. Kaya naisip ko lang din, baka malay nyo ay hinango lang doon. Ayoko lang naman din masyadong mag-judge pero kasi parang ganun din lang. Ang gulo ko no? Magulo <laughs> ako kausap ngayon guys. <laughs> Pagpasensyaan niya na. Pero however, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig na naman at syempre uh, pumarito na naman sa ating uh, ah, SHS segment at sanay kahit papaano ay konting takot na naramdaman at kinilabutan kayo ngayong hapon o gabi man sa inyong lugar habang nagpre-premiere o kaya pinapakinggan mo ito sa replay, maraming salamat. Ganun na rin sa mga channel members po natin. Once again, uh, pasasalamatan ko na lamang po kayo ng sobra-sobra at di ko na po imimension yung iba dahil nagbabago po yung uh, listahan natin and unfairs dun sa mga, alam mo yon mga hindi na natin nababanggit at kararating pa lamang Baka kasi 'di ba magtampo sila sa mga talagang hindi po at solid, hindi po kami iniwan since day 1 na nagpa-member sila. Maraming salamat. Sana po ay ganyan kayo palagi. 99 pesos, 'di ba? Yung yung uh, team uh, no no, team zombie ba 'yon? Team Tik-Tik tapos team team zombie. <laughs> Parang ang lutang ko ngayon. Ang sabo. <laughs> sorry naman. Sorry naman ikaw kaya ikaw kaya magano kung kaya buong maghapon ka sa eskwela, tapos ganyan ka. <laughs> Di ba? Ikaw kaya mag-compute na mag-compute. eh, ginusto mo yan. <laughs> Sabi na naman ng mga ibang kasama natin. Ginusto mo, ginusto mo natin. Huwag na muna kayo maging bad influence. Huwag niyo muna ako yayayain kung saan. Please focus muna tayo ha. Focus muna tayo. Baka mawala yung scholarship mo. <laughs> May dalawang taon pa tayo. Anyway, maraming salamat guys. At sana po ay kayo ay talaga i-share ninyo itong mga kwento natin at saka yung mga pinupost natin sa page. Maraming salamat ako pong muli si Red hanggang sa susunod na kwentuhan. Dito lamang po sa SHS. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan para lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.